个家庭的时间会比较长。อ่านข้าวเสร็จทำธุระเสร็จก็ก็ลงปฏิบัติข้างบนก็ได้หรือว่าข้างๆก็ได้บันทึกที่上面发发电也可以，或者发电周围。แต่ก็จะตีบอกเวลาเฉยๆ เก้าโมงแล้วก็จะตีบอกบ่ายโมงจะตีบอก九点一点那十一点也会有敲敲钟只是告诉时间啊不要来集合没关系ตอนเย็นก็จะตีบอกทีสี่โมงเย็นเลยนะ下午四点ถ้าจากใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็ค่อยค่อยมาถามนะไม่ต้องรวมถามก็ได้นะ今天就不集合吧但是如果 谁有疑问有问题要问的话，嗯，也可以来问。嗯，来呢？好吗？可以吗？嗯嗯嗯，โอเคครับนะนะก็ในขนาดปฏิบัติก็ ก็อย่างที่ว่านะ ปรับเอาบางครั้งมันก็เผลอไปจริงจังเคร่งเครียดแล้วก็ แล้วก็ผ่อนคลายสักหน่อยนะอ你用功的时候要自己调整自己，因为有的时候就有一点点紧了，或者专注了，你要放松一下。放松แบบไหนผ่อนคลายแบบไหนก็ยิ้ม怎么放松呢？就是你微笑一点点。นะรู้สึกไหมรู้สึกตัวว่าว่าใบหน้ามันยิ้มไหมรู้สึกไหม 你觉知到吗？你的脸啊，菊花有微笑，脸的样子。เนรู้สึกตัวก็ง่ายนะแค่รู้สึกนะรู้สึกเช่นใบหน้ามันยิ้มเราก็รู้สึก很容易的觉知，嗯，比如说脸微笑也知道我微笑。เข้าใจไหมรู้สึกตัวเป็นแบบไหนผมว่า理解吗？觉知是怎么样？嗯。 บางทีเราก็สงสัยเป็นแบบไหนแบบไหนเราใช้ความคิดเราไปหามัน有的时候我们有怀疑啊要去为考考虑他是解就是怎么样啊怎么样啊就是用思维寻找เนี่ยแค่รู้สึก ในรู้สึก ในร่างกายมันเป็นแบบไหน เราก็รู้สึกจิตใจเป็นแบบไหนเราก็รู้สึก 只是知道，只是感觉到你身体是怎么样，你知道；你心升起怎么样，你知道。บางทีขยับนะขยับตัวนะรู้สึกนะต้อง身体调整一下觉知嗯，ความรู้สึกตัวมันบางทีมันก็มีอยู่แล้วบางทีเราก็ทำมันขึ้นมา觉知其实有有的时候它也是啊 本本来是存存在的，但是有的时候我们也刻意的的造建建造。นี่คือบางทีมันรู้สึกที่กายนะกายแล้วก็ทำอะไรเราก็รู้สึกไปไม่ต้องคิดรู้要身体上觉知他做什么要知道他做什么不要想จิตใจนะ อารมณ์หรือความคิดนะ มันก็รู้สึกได้นะ 心心哦，这个情绪也可以知道。รู้สึกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ต้องไปคิด หา只是啊，知道它那样的，就是它怎样，我们就知道怎样，不要去寻寻找。แต่ก่อนหน้ามาก็ไม่รู้ ว่า ดูยังไงดูจิตดูไม่ดูไม่เป็น以前尊者自己也不知道啊。 关心是怎么样呢？เราก็เดินจงกรมนะก็หาดูหาดูจิตมันเป็นแบบไหน我就进行然后寻找心是怎么样ตอนไหนมันจะคิด หรือว่าตอนนี้อารมณ์อะไร มัน มันมีอารมณ์อะไรขึ้นมา然后就寻找啊有什么情绪或者什么时候就起个念头ลองลองคิดภาพดูเหมือน คล้ายเหมือนคนเดินหาของ เดินหาของเดินหาของ像一个图片，好像一个人走走来走去的找东西。ไอ้คนที่กำลังเดินหาน่ะ มันจะไม่เห็นตัวเองใช่ไหมเพราะว่าไอ้คนที่กำลังเดินน่ะ มันคอยหาหาดูของที่มันอยากจะหาให้เจอ走来走去找东西的那个人，他一定不不能看自己，对吗？看不到自己，因为 他心就是想想寻找了，就是外面的一个是一个东西。สมมติเรานะเราก็อยู่ในรัศมีที่ดูเขาได้ เราก็จะเห็นเขาเดินหาไอเราก็จะเห็นเขากำลังเดินหาฮะ比如说如果我能看到那个走来走去寻啊找一个东西的人那我会看到ตอนนั้นก็เหมือนกัน เราพยายามไปหาความคิด หาดูจิต แต่จริงเราลืมดูว่า ที่จริงตัวจิตจริงๆอ้คือตัวที่กำลังหานั่นแหละ当他走来走去的要要找找那个心的话他就忘记了其实是心是在我我身上就忘记了自己ไอตัวเนี่ยตัวจิตคือตัวที่มันกำลังไปหาดูอะไรนะตอนหลังเพิ่งเข้าใจอ๋อไอตัวนี้นี่เอง เราไปหาข้างนอกเราไปหา ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ลืมดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตัวที่กำลังอยากดูอยากเห็นนี่แหละ以后他才能理解我就是想在外面找那个心忘记了看自己的心升起了什么状况นะอย่างนั้นเวลามันยังไม่เกิด ก็อย่าเพิ่งไปหาดูมัน当什么状况还没升起的时候你不要去寻找มันเกิดแล้วเราค่อยรู้ 他收集了才知道รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดต่อนะ只是知道你不要啊再想ไม่ต้องไปวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อะไรกับความคิดหรืออารมณ์ต่างๆ不要批评不要评判所有升起的状况 ไม่ต้องเป็นอาจารย์สอนตัวเอง อันนี้มันดี อันนี้มันไม่ดี อันนี้มันควร อันนี้ไม่ควร不要当自己的老师就是自己教自己哎这个对这个不对这个应该不应该ถ้ามันบางทีมันไม่รู้ทันมันเผลอไปทำแบบนั้น ให้เรารู้ทันเอกอาการที่เผลอไปสอนอาการที่เผลอไปวิพากษ์วิจารณ์有的时候心能就是他就迷了这样的状就是 啊，教自己啊，心里面有说什么什么，那我们要及时的知道那个状况。你，他讲起到，有喜欢、爱，有没喜欢、爱，跟，爱的他弄去，或者爱的他知的，或者当我们迷的时候，或者我们及时知道的时候，升起了喜欢不喜欢的心，也要及时知道。 นี่แหละนะ เป็นการเรียกว่ามีสติรู้กาย มีสติรู้ใจนะ这就叫有觉性的觉知身体和心มันมันครบนะครบดูกายนะ ก็เห็นกาย ดูกายก็เห็นใจ ไปในตัวเหมือนกันนะ它是啊圆圆满完美就是你你看你身体你也能看到心看到心也能看到身体 อ่ะเราพอนกันนะ